รับารจุฬาครับอยากสอบถามนิดนะครับ ในอยากสอบถามว่าในช่วงเวลาที่มีวิกฤตทางการเมืองนะครับ หรือ เอ้ยไม่ใช่เอาช่วงเวลาที่มีวิกฤตทั่วไปนะครับ อย่างเช่น มีภัยพิบัติธรรมชาตินะครับบทบาทของสถาบันการหรือจักรพรรดิของญี่ปุ่นนะครับ สามารถเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองได้หรือเปล่าเพราะถ้าเผื่อมองจากเปรียบเทียบในมุมมองของไทยนะครับ เรามีวิกฤตน้ำท่วมปีที่แล้วใช่ไหมครับ มันเหมือนเป็นการเปิดช่องบางอย่างที่ทำให้เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ก่อนรัฐบาลจะใช้แผนเนี่ยต้องเอาแผนขึ้นไปถวายให้กับพระองค์ท่านก่อนอยากถามว่าในวิกฤตซึนามิหรือว่าที่เมื่อเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเหมือนกันนะครับรัฐบาลต้องต้องต้องแคร์หรือว่าต้องแบบเอาแผนไปให้กับกษัตริย์หรือไม่หรือว่าจักรพรรดิสามารถลงมาบอกว่ารัฐบาลต้องทำหนึ่งสองสามสี่ปลูกปาปลูกอะไรอย่างนี้ได้สองคนนะ ทีี่่นรっていうふうにラタランじゃ棒を組めないでこうチャクラパッテンためなไม่ได้ มันผิดรัฐธรรมนูญทำไม่ได้ครับแต่ว่าไปเยี่ยมประชาชนนะครับไปเยี่ยมประชาชนแต่ว่าอะไรไม่ไม่มีไม่มีเป้าหมายหรือไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวกับการเมืองไปเยี่ยมประชาชนจริงๆแต่ถ้าไปแล้วผมรู้สึกว่าประชาชนญี่ปุ่นทัไปนี่มันผิดผิดมารยาทนะครับ ถ้าจะแปลว่าไปไปเยี่ยมก็ประชาชนก็ไปเลยโอ้จะแปลว่ไอ้ตาของพวกมันผิดมาแล้วไม่รู้นี่เท่าเรียกว่าไปกับไปในเมื่อจะไปนี่เออเช่นเมื่อมีสึนามินะครับเออจากการปัดเออธรรมดาแล้วไม่ใช้เฮลิคอปเตอร์ใช้รถไฟหรือรถยนต์แต่ว่าเมื่อนั้นใช้เฮลิคอปเตอร์ และมีคนบอกว่าโพราะรถติดมากเป็นโรถติดมากแล้วโลกมีเป็นดิงไหวมิสึนามิเพราะฉะนั้นถ้าจักรวาลใช้รถนะครับรถติดอีกเพื่อไม่ให้รถติดอีกมากขึ้นนะครับใช้เป็นพิตซ่าลง มีใครสนใจถามยังอื่นต่อมีมีครับครับชื่อปัทวีครับ จากน้องสาธุราครับคืออยากจะถามอาจารย์ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรครับ ที่เขาเห็นจักรของเขาถูกกฎหมายจำกัดหน้าไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเป็นการกลางและเสียภาษีคนญี่ปุ่นเขามีมุมมองกับจักรพรรดิเขาอย่างไรครับที่จักรพรรดิเขาทำตัวแบบนี้ครับขอบคุณครับ えー、ごと知だから、ボンマイサーブは、ジャカルパッミンシティロンカネード。キッはマイミンナカプテトンスヤパスイ。では、ミミミナンピークミボプラン。こう、コマディラ、よ。コマディだよ。で、このトラパイに、えー、マイルスクはソんサーブ。えー ถ้าผมสั่งก็ไม่มีเสรีภาพไม่ค่อยมีเสรีภาพทำอะไรก็ต้องถูกจำกัดเลยมีคนบอกว่าอยากจะกินอะไรไปร้านไม่ได้ข้ามข้ามไปไหนไม่มีสังน่าสงสารมากกว่าครับ คือผมอยากจะถามเรื่อง เรื่องกลุ่มกลุ่มอำนาจที่อยู่แวดล้อมกษัตริย์นะครับที่ที่มีในในชีวิตที่มีที่อาจารย์บอกว่ามีสามกลุ่มคือสภาขมนตรีมีสองสามกลุ่มที่อาจารย์ว่ามีบทบาทสูงมากแวดล้อมกษัตริย์ผมผมอยากรู้ว่าไอ้กลุ่มเหล่านี้มันมันหายไปได้ยังไงหรือว่ามันสลายไปได้ยังไงครับแล้วมันมีทุกวันนี้มันยังมีอยู่หรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็หรือว่ากลุ่มฝ่ายขวาเองที่หลังสงครามโลกขึ้นมามีมีบทบาทพอสมควรที่พยายามจะ จะใช้สถาบันกษัตริย์เป็นเป็นเครื่องมือพยายามจะดึงสถาบันกษัตริย์ลงมาจากการเมืองเนี่ยกลุ่มพวกนี้ยังมีอยู่ในญี่ปุ่นตอนนี้หรือเปล่าว่ามันหายไปไหนแล้วมันหายไปได้ยังไงปัจจุบันนี้ตัวจักรพรรดิที่เม่มียมกับเนื้อคู่ที่ว่าเช่นรัฐบาลอาวุโสนะครับไม่มี ไม่มีเพราะว่าคนที่เป็นรัฐบุรุษอาวุโสได้คือคนที่จะเป็นที่ปรึกษาจักรพรรดิจะไว้ใจได้คุยกันได้ยังเป็นเพื่อนเพื่อนแบบไม่มีแล้วสมัย大正昭和ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้กับประมาณสิบคนなんですよชีวิตไปก็หมดไปแล้วเหลือแต่คนสุดท้าย最後のคนนี้อายุมากแล้วเหลือคนเดียว แต่ว่าในสายตาจักรพรรดิโชนี่ผนี้เป็นรุ่นปู่ผมเก่งๆคุยกันไม่รู้เรื่องไม่ถูกกัน เพราะฉะนั้นผมบอกมาแล้วและคนที่หนึ่งมองว่าจักรพรรดิเป็นเทวดาแล้วไม่ได้มองว่าเป็นคนตัว่อนหรือเป็นมนุษย์ด้วย เพราะฉะนั้นคุยอะไรยังตรงๆไม่ได้ก็หายไป で、えー、世界にチャプラバットンドディオ前にプラン D ね何回このソンเランで、えー、ランソンプランにこのラオに前に前にねラボこうサターンこう前にでこのこう前にで、えー、เพื่อคล้ายกว่ามีบางคนอยากจะใช้จักรพรรดิยังมีอยู่ แต่ว่าจักรพรรดิไม่เล่นเขาดูว่ามันไม่ดียังไงเพระนั้นไม่เล่น で、えー、絶対に、無駄ちゃったらば、くまいれえー、絶対、えー、バイクは、めちゃいかむ、えー、バンジーワン、くらいてん、ヤクザ、く、ヤクザ、ペンバイクは。え、案んないまこ、ほんまに。で、すね。やがい、こう、バイクは、え、その、ば、めちゃい、そば、え、ま、けがい、まいさって、きったら、くらまくるんぬん、ペン、ヤクザ、バチマンに。あ、き、えー、か、あ、わ、 부하크라고청각박들이깍박아무자가청각박들이또어자카박그래갖고에알아요성지안단단의하당고당โอเคครับเดี๋ยวขอขั้นรายการด้วยคำถามจากทางบ้านก่อนนะให้เราแล้วมีสองข้อด้วยกัน ข้อแรกเนี่ยก็อ้างอิงไปถึงงานสัมมนาที่อาจารย์ธงชัยพูดเมื่อวันศุกร์นะครับข้อแรกถามว่าในสมัยโชวะเนี่ยประชาสังคมญี่ปุ่นมีอุลตร้ารอยัลลิสหรือไม่ และในปัจจุบันยังมีหรือไม่นะครับและข้อสองคือความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อจักรพรรดิเป็นอย่างไรในปัจจุบันครับこนสงครามกับสมัยยุคโชวาอุตนาโรยอลิสมีครับมี ミーマーミーバンコンキッチンチンは、えチャクラパッテムテーマナミー、えー、めちゃちょっとてミーマイの多いミーカえー、この前にプーメイルウルンいえまあミーでパチバンに行こうやんルわゆうかやんルわゆうてまあ今のおいでえー ปัจจุบันนี้คนญี่ปุ่นทั่วไปรู้สึกกับจักรพรรดิยังไงจักรพรรดิคนปัจจุบันนี้พูดง่ายรู้สึกว่าเบามากเบามากคือจักรพรรดิช่วงนี้นักมีมีช่วงที่ปกครองยาวนานแล้วก็ทำสงครามด้วยมีประวัติอะไรต่างๆดีไม่ดีมีอะไรมากเพราะฉะนั้นหมากบางคนไม่ชอบ 晩婚調っていは、この8番に、晩は、ィーマ毎調、この切った右の上って、この T 調、まあ、こう右の上。晩。で、D の中に、えー、チェン、パイ、沖縄、ボーイ。プロ、沖縄、ミート、ーセ、チビ、チョ、ノンクラム、まあ、プロセラン、パイ、沖縄、ボーイ。顔、洗い。えー、めちゃりは、ラ メタゃいかあくわみようなかっけはあンティーチャクラパスコンパチバニータミユニコンキクはえー、あらめちゃいかあくわみようなかっけプロバーバーバ ใครจะตอบอะไรแล้วหรือว่าได้คำถามตอบหมดแล้ว ว่าได้ประเวณในปัจจุบันก็มีอยู่แต่เราไมาเยวนะมีคำถามโอกาสในวันนี้ว่าสวัสดีครับอาจารย์ดินบตินภพจากคณะรัฐศาสตร์ ก็อยากจะถามต่อยอดจากจากสิ่งที่อาจารย์บรรยายไปครับ โดยการเชิงเปรียบเทียบกับประเทศสารขันแห่งนี้นะครับว่าอย่างฐานะของจักรพรรดิญี่ปุ่นที่อาจารย์บอกว่า พยายามไม่ยุ่งการเมืองไม่ยุ่งกับธุรกิจ แล้วมีสถานะเป็นเหมือนอากาศธาตุก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าแล้วกับกษัตริย์ของประเทศนี้นะครับว่าเป็นเสมือนอากาศธาตุหรือเปล่าที่ไม่ยุ่งกับการเมืองและธุรกิจหรือว่าเป็นอากาศเป็นพิษกันแน่ครับ mai mult, procentajul cu tompen ceprapat confund la cu o nuan tomnai cen ruitis cu manga confund la ruitis tis te สมัยดาวของประชาชนที่มองชากรพัฒน์นะครับ単管は今、単管、単管っては今、クリエン、えー、チャクラパッをやんなくる、まいなく、えー、まいなんか、あ、じゃなんか、えー、トゥーはペンサー、ファイトがペンチャクラパッをペンチャクラパッ。タオル。バッティー、スルクはミックの、イタムクはミックの、手は、えー、単管はいな。 Bila tempo aspirnya, nanti sumi berarti sakti, wih sakti kini berarti apa? Kalau jangan kalian datang, kalau dia itu mana, itu itu dia. Jadi ini sebenarnya wih sakti. ลูกชายของผมและลูกชายคนโตเป็นกรองปริสซกรองปริสมีคำตัวดีมากเป็นเด็กดีมากแต่ว่าแต่ว่าลูกชายคนที่สองนี่ที่เขาสุขสิทธิ์กันว่าเป็นอะไรอย่างเจ้าชู้คนนี้คุณจะไปรู้ คือออพี่ชายกับน้องชายนี่นิสัยเออไม่เหมือนกันพี่ชายที่เป็นพลังจิตนี่ทำตัวดีมากถ้าอยู่ด้วยกันสามคือโปรไม่ทราบนะแต่อย่างน้อยเป็นทำตัวเป็นคนดีมากทำตัว ะพูดเป็นคนที่พูดแบบดีแข็งขหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนเป็นพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่ว่าเขาแบบก็ยังเหมือนแต่ว่าทำไมก็ถึงแบบว่าเออสามารถมีอำนาจที่ในการตัดสินใจตอนแรกผมก็คิดว่าผมถ้าเป็นแบบาเขคงแบบว่านมจะคอนโทรลอะไรไม่ค่อยได้แต่ว่าทำไมเหตุผลปัจจัยอะไรทำให้เขามี power มากในการ ในการมีผมในยุคต้นแล้วก็มี power รวมทั้งบารมีจนถึงจนจนจนที่ราชการครับ 昭和族2歳ディーマー、えー、コンディーマーパイキッアライ、スーサーマスパイ。그미콘레아가똥센터미니 인칭그러자는미방그러자는에마이고미바이이뭐와자카파츠와니에콘티자네데루이세노이마이자콘티에스트로마타 一天，一天，一天，三天，三大本天，三天，呢，考察一三天，三天，三天，三天，三天，三天，三天，三天，三天，三天，三天，三天，三 ีこの鳥を飼う鳥を飼う別にครับเียวเดียวตามควทามคิวแต่ทุกท่าน้ายศาษาดาโอเคค่ะการทีลาค่ะการทีลาจากรัฐศาสตร์จุฬาคะ ก็คือจะถามว่าหลังช่วงสงครามโลกอะค่ะที่มีการเออสร้างรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้บทบาทของกษัตริย์น้อยลงอย่างเงี้ยคืออยากทราบว่าปฏิกิริยาจากคนที่เป็นกลุ่มรอยัลลิสเนี่ย ในตอนนั้นคือเขาแบบปรับตัวยังไงเพื่อให้แบบเข้าใจสถานะของกษัตริย์ที่โดนลดบทบาทลง หรือว่ามีปฏิกิริยาตอบโต้หรือเปล่ากับหลังการที่กฎหมายนี้ออกมาค่ะขอบคุณค่ะ アピキリア、ミーマミーマランソンクラウに、ミーマでは、ラッタナムに、チョバタチマンに、マーチャンサバラをパティセルメナイ。クイカンライ、え、ケイカイライ、コンチャペンティテンタンカンゴクイカンライ。では、じゃあ、ロッアムナルボクバコンチャクラパッニえ、ファイジックにえ、パティセルメナイ。上はファイバー、え、バイアムチャン。 ให้มีบทบาทมากขึ้นมากกว่านั้นก็ทำไม่ได้และเอ่ท่าที่ผมทราบนะครับนี่เป็ปัจจุบันนี้มีคนพยายามจะคิดจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ว่าไม่มีใครที่จะแก้ไขมาตราเกี่ยวกับจักรพรรดิคืออยากจะให้มีอำนาจมากขึ้นไม่มีมีเขาสนใจแต่เรื่องทหาร เพราะอาจารย์พูดง่ายๆคนที่ปุ่นทั่วไปนี่ไม่ไปสนใจเรื่องฐานะหรืออำนาจของจักรพรรดิแล้วก็ไม่มีใครคิดจะเริ่มให้อยู่แต่ว่าอยู่สภาพปัจจุบันนี้ก็ดีแล้วดีแล้วทั้งประชาชนหรือจักรพรรดิก็คิดหนาดีแล้วครับ ลุกรบกวนลุกมาได้ไหมจากคณะรัฐศาสตร์นะครับ คือผมสนใจประเด็นเรื่องของคราวปรินซ์ของญี่ปุ่นนะครับ คือประเด็นที่ว่าคราวคนที่เป็นคราวปรินซ์เนี่ยเขาประพฤติตัวดี แล้วคนที่สองมีข่าวซุบซิบนิดหน่อย อย่างนี้มันก็มีปัญหาเรื่องของการขึ้นของลาแต่ผมอยากสงสัยว่าในกรณีกลับกันละครับ ถ้าสมมติคลาวพรินซ์เนี่ยเขามีข่าวซุกซิบไม่ดี แต่คนที่สองเนี่ยเขาก็พึ่งตัวดีมาก ถามว่ากลไกรัฐสภาของญี่ปุ่น เนี่ย มีทางแก้ไขไหมหรือว่าก็ยอมให้เราขึ้นไปครับพึ่ง่ายๆไม่มีครับลูกชายคนโตมีสิทธิ์เป็นข่าวแต่คมที่สองขึ้นไม่ได้ครับ คิวต่อไปเลยนะครับ ตอนนี้กำลังไล่คิวอยู่เดี๋ยวใกล้หมดเวลาล้อ่านะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับภาษาตัวก็คือ อ่าเด็กๆเอาไม่ใช่ไม่ใช่อ่า ก็คือ มันจะมีข้อโต้แย้งอันหนึ่งนะครับ ว่าถ้าสถาบันกษัตริย์จักรพรรดิเองเนี่ย มันไม่มีหน้าที่อะไรแล้วเนี่ย มันก็จะไม่มีความจำเป็นที่จะอยู่ต่อไปในระบบการเมืองนี้อาจารย์ผมก็เลยกังวลว่ากลัวว่าวันหนึ่งสถาบันจักรพรรดิจะไม่มีอยู่นะครับก็เลยก็เลยเสนอว่าตอนนี้เนี่ยคือผมเห็นว่าสถาบันจักรพรรดิมีบทบาทในบางส่วน ในเรื่องของการต่างประเทศอย่างเช่น เอาปลานินเอาพันไก่อะไรเงี้ยมามาให้เราอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็จะเป็นแบบบทบาทเชิงพวกนี้ไป ผมก็อยากจะถามอาจารย์ว่าถ้าสถาบันจักรพรรดิหมายถึงทั้งสถาบันเลยนะครับ จะมี บทบาทในเชิงที่เป็นการกุศลหรือว่าในเชิงประชาสังคมพวกนี้ครับ มันพอจะเป็นไปได้ไหมและถ้าเกิดว่ายังเป็นยย่งต่อไปสถาบันจักรพรรดิจะมีวันที่หายไปไหมนะครับ จักรพรรดินี่ยุ่งมากนะครับมีงามมากมีเส้นวันยุดยืดมีงามมากรัมนตรขีก็คว้ว่าเอ๊ะ 石膏、茶色くマークが立つね。なおちゃくに、えー、パイマークラチャーチョンボイボパイマーク、ミ右側がライライコートンパイ。タチャクラパッファイメダイコークラウンプリンスパイテン。えプロちゃン、えー、顔読むは、で、ヌッペンサーケっていうのチャクラパックの違いに、スカパパイホイディ、顔読むは、プロチャラチャーチョン協会に、メダイモはチャクラパックァ構カない。 ทำกับทำหลายอย่างแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับการเมืองเท่านั้นมันเกี่ยวกับรัฐหรือประเทศหรือประชาชนแต่ว่าไม่เกี่ยวอำนาจไม่เกี่ยวกับเมืองเท่านั้น จาก YCB นะคะ อยากจะถามอาจารย์ว่า คือในญี่ปุ่นเนี่ย จะเห็นได้ว่าสถาบันจักรพรรดิลดบทบาทตัวเองลงหลังจากที่มีสงคราม ฉะนั้นอยากจะให้อาจารย์ลองมองว่าถ้าเกิดวันนั้นญี่ปุ่นไม่เข้าสู่สงครามแล้วก็แพ้สงคราม ทุกวันนี้สถานะของสถาบันจักรพรรดิจะอยู่ตรงไหน หรือว่าถ้ามองอีกในแง่หนึ่งถ้าสมมติจะใช้วิธีการภายในประเทศ แก้ปัญหา จะแก้ปัญหาได้อย่างไรรวมถึงประเทศอื่นที่ มีปัญหาทางด้านสถาบันกษัตริย์เหมือนกันจะใช้ระบบอื่นเข้ามาแก้ไขปัญหาได้ยังไง หรือถ้าไม่สามารถแก้ได้อาจจะเสนอว่าเราควรจะทำสงครามกับใครดีคะคดะ ้าไม่เป๊ะจริงๆผมคิดว่ามีการปฏิวัติด้วยรัสเซียเข้ามาเพราะว่าถ้าหากว่ารัสเซียเข้ามาประชาชนญี่ปุ่นส่วนไม่น้อยจับมือกันไม่เอาระบบนี้คือระบบเผด็จการในจักรพรรดินะครับ でまあ、えー、そのくらいのこうチャプラパッドも頑張ったよプロチャナンバイミカンバティワッドこうラクサ、えー、チャプラパッドないこれをこうルアンソンプラーにボンマキボンメネプってボンルスバ、トンプーとイ、チャプラパッド顔立つしんちゃいは4ペボンソンセは顔カーはチャプラマンチビプロアトンラピチョウ、では顔4ペプロは เพราะว่าในสงครามนั้นคนญี่ปุ่นเสียชีวิตสามล้านกว่าคนและทหารประมาณสองล้านและประชาชนทั่วไป คือพลเมืองล้านกว่าเสียชีวิตมากมาก แล้วก็ยังชนะไม่ได้ต้องถ้าไม่หยุดก็ต้องเสียอีกต่อไปนี้ญี่ปุ่นจะอยู่ไม่ได้แล้วถ้าประเทศไม่มีแล้วประชาชนไม่มีแล้วจักรพรรดิก็ไม่มีแล้วจึงเขาทัดสินใจคือเขา ไม่ใช่ว่าคิดเรื่องตัวเองตท่านั้นแต่คิดเรื่องประชาชนหรือคิดเรื่องประเทศด้วยครับแต่มีข่าวหรือข่าวรือนะครับไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานแต่ภายท้ายเขาสุดสิทธิ์ว่าช่วงสงกรานนี้จักรพรรดิญี่ปุ่นโอนเงินเข้าบัญชีที่สวิตเซอร์แลนด์ คือข้าพราชแท้ของเราเพราะฉะนั้นรีบโอนจริงหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่อย่างน้อยก็ฝ่ายซ้ายญี่ปุ่นนี่บางคนเขาพูดกันอย่างนั้นเพราะถ้าเขาพูดจริงนะครับเพราะว่ากองสงกรามนั้นจักรพบรดิมีทรัพย์สินมากกว่านั้นแต่หน้าจบสงครามมีแค่นี้ทำไมหายไปไหนเขาว่าเป็นอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงยังไงผมไม่ทราบผมแค่เขาเลย อันนี้เป็นคำถามที่มาจากทางด้านหลังครับยขอเดี๋ยวขอก่อนเลยนะครับ ครับ ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับ มีการยกย่องสถาบันจักรพรรดิเนี่ยดีให้ประชาชนได้ชื่นชอบบ้างไหมอย่างไรนะครับ เพื่อการสร้างคุณค่าของสถาบันนะครับและอีกคำถามหนึงนะครับ สังคมญี่ปุ่นเนี่ย ถูกถูกสอนให้มองสถาบันอย่างไรครับยกย่องนีไม่มีครับยกย่องโอทงชาติมีแต่ยกย่องจักรพรรดิไม่ค่อยมีเพราะว่าไปซ้ายโดยเฉพาะครูโรงเรียนก็ขัดขังไม่ยอม この茶碗は1個に、3は1個、T は2杯、えー、ゴン茶からパッ。8番人杯来过，8番人就没在 CP 下边来，呃，光松格朗，光松格朗米，地方米，呃，路，光这个 pass。では、アンソンプランに、はい、ばいも、まみる。ただ、ルールと、バン、コンケーケー、ルーム、ティーマイ、カンボ。ランソンプランだから。で、 え h t ーー、a i c h ー n t ーー、a i Ban Hong p ー a c ー、a o Na h o n ー、Ni Kun. Pra JA, ー a ー三本火星に行く。顔をたパティティン、えー、パティティンにビール大根、えー、チャクラパでは、ィの時期あんま、ちチャイロプ変カールック、むこんにーるかい、チャクラパトゥッピートゥッピートゥッピー、で、このに、 เออรูปจักปะหายไปยังมีปฏิกิริยาแต่หายไปทำไมผมไม่ทราบเจอตัวนี้ไม่โอเคทางไหนตอบครับ พื้นที่ของจักรพรรดิมีอะไรบ้างที่จักรพรรดิต้องไปนี่คำถามที่หนึ่งคำถามที่สองจักรพรรดิญี่ปุ่นเวลา ขึ้นของราชต้องสาบานกับสภานะครับว่าจะพิทักษ์ตั้งแต่ีี่กับเอ่อพระราชพิธีมีสองอย่างกับเรื่องบางอย่างเข้าทางเรื่องบางอย่างเอ่อเอกทา 그렇잖아에난여태여태이기여태그러니내얘기하는어강4반넣고강4반때4반가에비구야다그문제가에4반가프라자좀4반가프라내가니비기비세사마라프라군가오그러가그러가로이과비에방과비에나급행가사니똥똥비기양이양노거기군사봐우리공에많이가오자에가만가만 ไม่รู้เรื่องแต่ว่าเขาบอกว่าทำตามประเพณีนั่นหรือทำอะไรที่เปรตเปรแล้วเขาพูดอะไรมาหรือแต่ผมคิดว่าเข้าใจว่าเขาเกี่ยวสาวกับผีมีอะไรว่าตัวแห่งทูเป็นจักรดาวไม่ทราบว่าเขามี ำไรต่อไหมครับ เล่นผมไม่ได้มาฟังมีคถามมีคำถามแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ ผมกิติพัฒน์จากสรตานะครับพอดีอยากถามอาจารย์ว่า คือเพลงชาติญี่ปุ่นคือเพลงคิมิกายุนะครับ เป็นเพลงที่มีนัยยะสื่อถึงองค์พระจักรพรรดิคืออยากทราบว่าปัจจุบันที่ญี่ปุ่นนะครับ ยังมีการหมองยังมีการร้องเพลงนี้อยู่ไหม แล้วก็ถ้ามีการร้องมันแบบมีในยะสื่อไปถึงความยิ่งใหญ่ขององค์พระจักรพรรดิอยู่เหมือนเมื่อเหมือนเมื่อก่อนสงครามโลกนะครับหรือเปล่าครับผมคำตอบดีมากสำหรับผมเพราะว่าผมไม่จบเพลงช์แน่นอนว่าเป็นเพลนชิที่ยกย่อง 어,작가가그,그,잘하는그런사람이에요.네,그리고,에,이론리엔,에,크루방콤,르나크리엔방콤,마이용롱,니,레,바치반이,에,크루론리엔,디,마이용,롱,나이피,에,젠,에,랍,ラップのアニメジャパンや、えー、マハミテルの配給を受け、ただ、またよ、バトン、ミービティ、 เมื่อนั้นต้องร้องเพลงเป็นเจ้าหนึ่งียกคือบางคนไม่ยอมร้องก็ถูกฟ้องฝ่ายบริหารเมื่อก่อนอยู่เฉยๆไม่ว่าอะไรแต่ปัจจุบันนี้ฝ่ายขวาเริ่มมีเริ่มมีอำนาจมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ลึกขึ้นแล้วก็ไม่ร้องก็ถูกฟ้องถูกปรับลำบากมากขึ้นและ ผมคิดว่าประชาชนญี่ปุ่นทั่วไปนี่เขาไม่รู้ไม่รู้สึกอะไรเกี่ยวกับเรนชาตินี้มีสาระอะไรก็ไม่่อยรู้จักไม่่อยสนใจมีคนฝากมีที่เขาฝากมาถามว่าประเทศญี่ปุ่น ศาสนาหายไปไหนครับไม่หายก็มีหลายอย่างต้องผสมกันตั้งแต่สมัยก่อนมันผสมกันมีมีพุกมีพึมีเรื่องมีที่ผมก็ตั้งแต่สมัยเด็กเท่นั้นคนหน้นั้นก็มีแต่ว่าเกิดพึกศาสนาพุกก็คุณพระชาชงก็ตั้งแต่สมัยเด็กเพราะโชกุนบังคับให้ วักกับกคุณมประชาชนหลังจากนั้นพุทธศาสนามีようなคนไทยคิดไม่ถึงแต่ที่ริกนี้สมัยเอโรคนที่บัญชีคนที่ทำบัญชีราษฎรเป็นวัดเพระฉะนั้นแต่ละตระกุลเทระบ้านต้องมีวัดประจำตระกูลคือกำหนดบ้านผมก็ใช่แต่เขากำหนดว่าขึ้นขึ้นกับวัดนี้ขึ้นขึ้นกับวัดนอง คำหนดไว้แล้วก็มาเปลี่ยนยากตั้งแต่สมัยเอโดจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าไม่ถึงศาสนาต้องไม่ใช่นับถือเสต้องสังกัดกับวัดแล้วก็ต้องบริจาคถ้าไม่บริจาคเขาก็ว่าอะไรพวกนั้นนั้นต้องบริจาคประจำปีมันลำบากแต่นี่เป็นระบบนี้คุณเพราะฉะนั้นคนที่คุณเข้าไปนี่ เขาทิ้งเนี่ยพุทธศาสนาไม่ได้ถ้าทิ้งแล้วโอ้มันลำบากเนี่ยเป็นเป็นพุทธแต่ว่าเป็นคริสอิสลามนี่ไม่ค่อยมีแต่อะไรอะไรผสมกันมากมากนับถือผีด้วยเขาไม่สกอะไรไม่เป็นไรเป็นเป็นคริสเตียนเป็นพุทธเป็นเพื่อนับถือผีเป็นพร้อมกันนี่ 顔の人は何があこの人は何もい君か。で、そんじ、え、そんじゃいかったら、まあ、まあ、そう、ふわっとこからなんか、え、にかいない。し、き、ば、ば、あ、に、ちゅば、なんも、るば、こんな、そん、そん、そん、もずれ、まあ、มีใครจะถาม รับเนี่ยเราจะปิดด้วยสองสามคำถามสุดท้ายแล้วถ้ามีใครนี่ยกมือบอกลงหน้าได้เลย งั้นเดี๋ยวขอเด็กฟังครับ จะถามให้่ันจะสต้องห้ามใช่ไหม ขออีกรอบนะจ๊ะคือพอดีว่าทำรายงานเรื่องนี้อยู่พอดีนะครับก็คือว่าทราบว่าในช่วงปี1900นะครับ มันมีหนังสือ ชื่อมัง n ี the m o n นะครับ ของอุเอกิยโมริอาจารย์ทราบว่าตอนนี้ในญี่ปุ่นยังมีพิมพ์จำหน่ายอยู่หรือเปล่าอะไร พราะว่าเหมือนกับทราบว่าตอนนั้นก็มีแบบหนังสือต้องข้ามเยอะอะไรครับแล้วตอนนี้หนังสือต้องข้ามเนี่ยต้องข้ามหรือเปล่าแล้วก็เคสพิเศษก็คือมันตี้โมนาสเนี่ยขอบคุณครับไม่มีหนังสือห้ามเลยครัมีหนังสือห้ามเฉพาะบางเล่มที่อธิบายทัเอ่อรูปรูปถึห้ามอยู่แต่ว่าอานนอกนั้นไม่มีหนังสือเล่มไหนที่ห้ามเลย เคครับเดี๋ยวมาดูคำถามจากทางบ้านบ้างคำถามแรกถามว่านะครับว่าปัจจุบันนี้นะครับในประเทศญี่ปุ่น สถาบันจักรพรรดิมีการประชาสัมพันธ์ในตัวสถาบันเองอย่างไร มีการออกข่าวทีวีราชกรณียกิจให้คนญี่ปุ่นดูหรือไม่ครับว่าอย่างไรครับคือประชาสัมพันธ์ トラクチャクラパって本気が前に来いに行ってはあ顔プラちゃん前に行ってチョン TV 版チョンなんかえーめちゃくちゃอาทิตย์ละวันทุกเราคงไม่ได้คือมุสลิมไม่นับแต่คิดว่าอาทิตย์ละวันนะครับใช้เวลา30นาทีหรือหนึ่งชั่วโมงมีแต่ข่าวจักรพรรดิตลอดจักรพรรดิ ทำนี้ทำโน้นดีแค่ไหนเมืองว่าโฆษณาแต่ว่าทีวีช่องเอกชนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจักรพรรดิเสียตังค์แล้วก็ผลิตไปทีวีเขาผลิตแล้วก็โอกาสผมไม่ทราบแต่คิดว่าคนที่ดูรายการนี้ไม่ทราบเพราะว่าทราบ ถ้าไม่มีใครจะถามแล้วเราจะปิดด้วยคำถามคำถามสุดท้ายเลยนะครับ ถามว่าในปัจจุบันนี้นะครับ คุณค่าของการดำรงอยู่ของสถาบันรัฐจักรพรรดิคืออะไร ทำไมถึงยังเป็นอากาศที่ขาดไม่ได้ครับบุคคลที่เป็นสัญลักษณ์ของชาติมีจักรพรรดิก็คงทั่วโลกอะไรนึกว่า こう2分2分、グループ2分、み、み、み、僕は使って、み、みせたんかなんて、えー、ペントワテン、コンプラチャーチョントワテン、えー、プラテ、おまみ、僕は、それをこう、本気は、いいでよ、えー、いい、まあ、やんたらいとは。 นะัน่ก็หมดแล้วสำหรับคำถามนะครับก็วันนี้เราก็ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังอาจารย์ปัญญาเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการของสถาบันจักรพรรดิในประเทศญี่ปุ่น แล้วก็ตอบข้อสงสัยสักถามกัน วันนี้เราก็ขอขอบคุณศาสตราจารย์โยชิพิและธรรมดาจากมหาวิทยาลัยเกียวโตมากๆเลยนะครับก็ถ้ามีโอกาสหลังก็คิดว่า